ti si, gospodine Isuse, došao odmoriti umorne i opterećene. Došao si iscijeliti slomljena srca. Došao si izliječiti svaku bolest i svaku nemoć u narodu. došao si otkupiti i osloboditi one koji muči đavao. Ti si, Isuse, isti jučer, danas i sutra. Ti, Isuse, i danas prolaziš zemljom čineći dobro. I zato su moje oči uprte u tebe. Gospodine, ti znaš kojim sam duševnim bolima svezana Ti znaš koje mi boli donose nutarnji nemir. Ti znaš koje mi boli oduzimaju radost. Ti, gospodine, znaš koje me duševne boli čine ovako bolesnom. Otkupi me, gospodine. Iscijeli me. Izliječi me. Oslobodi me. Molim te, gospodine, otkupi me od strahova i tjeskobe. molim te spasitelju moj, otkupi me od depresije, samosažaljenja i samookrivljavanja. Molim te, gospodine, oprosti mi svaki i najmanji dodir s đavolskim. Sjeti se takvih grijeha i pokaj se svim srcem. Gospodine, Bože moj. Svjesna da se nalazim u Tvojoj prisutnosti, u Tvojoj potpunoj zaštiti, čitavim se svojim bićem odričem svakog djelovanja džavolskih sila, i molim te da me svojom predragocijenom krvlju potpuno oslobodiš. Od svakog utjecaja gatanja, od svakog utjecaja čaranja, od svakog utjecaja bajanja, od svakog utjecaja vraćanja. Od svakog utjecaja uroka. Od svakog utjecaja proklinjanja. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Odričem se. Isuse, molim te da od mene odagnaš svakog duha začetnika bolesti. I da mu zabraniš da se više vraća. Neka tvoja krv, gospodine, opere moju savjest i moju dušu od svih nečistoća jer želim biti čista pred tobom. Jer želim da ti jedini budeš kralj mog srca. i cijelog mog života. Budi moj kralj, Isuse. Budi moj kralj. Budi moj kralj, Isuse. Budi moj kralj. Budi moj kralj, Isuse. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti svoju bolest predajem ti svoj život, i molim te da uđeš u moje srce kao moj otkupitelj i spasitelj. Da uđeš u moj život kao liječnik moje duše. I čitavog mog bića. Neka bude tvoja volja. Gospodine, vjerujem da ću na svetoj misi slušati tvoju riječ. Vjerujem da ćeš mi progovoriti. Vjerujem da ćeš me poučiti. Da ćeš me utješiti. i ohrabriti. Gospodine, vjerujem da ćeš me čitavu misu privlačiti k sebi. Vjerujem da želiš da čitavim svojim bićem uranjam u tebe. Isuse, spasitelju moj, vjerujem da želiš da iskusim tvoj sveti mir, tvoju dobrotu, tvoju blizinu, tvoju brigu. Vjerujem da želiš da na svetoj misi iskusim tvoju svetu prisutnost. Gospodine Isuse Kriste, moj spasitelju i otkupitelju, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, po čudu, po sakramentu Euharistije, ulaziš u mene kao pravi Bog i pravi čovjek. Sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. I ja, gospodine, želim ući u tebe. sa svojom ljudskom bijedom. Želim te, gospodine, zagrliti na tvojim križu i predati ti svoju bolest. Želim ti, Isuse, predati potrebe svih onih za koje te molim. Želim ti, gospodine, u tim trenucima posvetiti svu svoju pažnju. Želim te ljubiti čitavim svojim bićem. Želim se potpuno predati tvojoj dobroti, i ljubavi. Bože moj, želim ti zahvaljivati. Želim te slaviti. I želim uživati tvoju svetu prisutnost. Blagoslivljam te, gospodine. Blagoslivljam tvoju milost koju ću kušati u misama, u kojima ću ocu prikazivati ovu moju nakanu. Hvala ti što znam da ćeš me u svakoj misi pripremati dokle god ne budem spremna potpuno ti se predati. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Pomozi mi da moje misli budu tvojom milošću usklađene s mojim riječima. Pomozi mi da se mogu zaista čitavim svojim bićem predati u očevu volju i primiti otkupljenje. Hvala ti, duše sveti, što mi pomažeš. Jer bez tvoje milosti ne znam i ne mogu pravo moliti. Anđelu moj, čuvaj moje misli i moje srce za vrijeme svete mise, kako bi bili s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, Kraljice mira, moli za mene. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom, i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Ti, Mario, vidiš i svu moju bol. Mario, ne mogu ocu prikazivati žrtvu tvoga sina, a da istovremeno ne prikažem tvoju žrtvu. da ne prikažem žrtve svih onih koji kroz stoljeća sjedinjuju svoje trpljenje s trpljenjem Tvoga Sina. I da ne prikažem svoje trpljenje koje i ja želim sjediniti s trpljenjem Tvoga Sina Isusa. Izmoli mi, Mario, milost da ja sve dublje i dublje spoznajem smisao prikazivanja vlastitih odricanja i trpljenja. Kako bi sa što više vjere i što većom ljubavlju mogla prikazivati Isusovu žrtvu za duše koje su potrebne milosti otkupljenja. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do moje duše I neka tvoja majčinska ljubav pripremi moje srce da se mogu potpuno predati u milosrđe Tvoga Sina Isusa. Sveti Josipe, sveti Boži ljubimče, moli za mene. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asiški, Sveti Franjo Ksaverski, Sveta Terezio Avilska, Sveti Padre Pio, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, svi sveti kojima sam se ikad molila. Pomozite mi ljubeći me pred Božim prijestoljem. Duše u čistilištu, molite za mene kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovala sa što većim žarom Gospodine Isuse, jaganče Boži, nisam dostojna da uđeš pod moj krov. Nisam dostojna da uđeš u moju dušu. Ali te ipak svim srcem molim da me ispuniš svojom prisutnošću. Jer, gospodine, kako ću sama po sebi postati dostojna? Kako ću, gospodine, sama zapaliti svjetlost u svojoj duši, kad si ti svjetlost. kad ti jedini možeš prosvjetliti moje tame, kad ti jedini možeš učiniti da srcem progledam, da srcem pročujem, da srcem razumijem, da se iskreno pokajem i primim tebe, svjetlost. kako ću, gospodine, sama zacijeliti rane koje mi ne daju da ti srcem povjerujem i da ti predam svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Da ti u potpunom povjerenju predam svoju bolest. kako ću, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. Gospodine, kako će moja duša živjeti ako ti koji si život ne prebivaš u njoj? Gospodine, kako će moja duša učiti ljubiti ako u njoj ne prebiva učitelj? Ako u njoj ne prebiva ljubav? Gospodine, kako ću ti biti zahvalna? Kako ću te slaviti? Kako ću te blagoslivljati? ako moja duša ne okusi tvoju svetu prisutnost. Ako ne iskusi tvoj mir, ako ne kuša tvoju radost, ako ne kuša tvoje otkupljenje i isciljenje. Uđi, gospodine, kao moj otkupitelj i moj spasitelj, kao moj liječnik i iscijelitelj. Uđi i budi kralj moga srca. Uđi, Isuse, reci riječ i ozdravit će čitavo moje biće. Uđi Isuse u mene, privuci me na svoj križ, uvuci me u svoje srce, jer ti želim predati svoje boli i svoje bolesti jer ti želim predati svoj život. Uđi Isuse i nauči me ljubiti onako kako si nas ti ljubio. Hvalim te Isuse, slavim te i blagosljivljam klanjam ti se i zahvaljujem ti radi tvoje velike slave i zbog tvoje dobrote. Jer ti si jedini svet. Ti si jedini gospodin. Jer ti si jedini svevišnji. Isuse Kriste. Sa svetim duhom u slavi Boga Oca. Amen.